Me mandou embora da tua vida. Terminou comigo por mensagem. 24 horas tu me liga com saudade da minha língua querendo matar vontade. Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem. Se acabou amor que seja eterna sacanagem. Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem. Se acabou amor que na sacanagem. Você meteu o pé tão decidida. Fiquei curtindo a brisa mó suave. Bate a bad e corre pras amigas. Mas quando você quer, ligue na minha porta que tu bate. Que pena que acabou a gente. Mas já que tá com saudade. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem. Se acabou o amor, que seja eterna tá sacanagem. Que pena que acabou gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que cê já tá na sacanagem Me mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem 24 horas, não me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem. Se acabou o amor, que seja eterna sacanagem. Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem. Se acabou o amor, que seja eterna sacanagem. Vai sentando vai certo, oi senta tá pra matar a saudade, vai certo, vai oi do jeitinho que tu sabe, vai certo, vai certo, oi senta pra matar a saudade. Oi senta, senta, vai, vai certo, vai certo, oi senta pra matar a saudade, vai certo, vai certo, oi do jeitinho que tu sabe, vai certo, vai certo, oi senta tá pra matar a saudade. Tá, JP que quer o Kevinho, Kevinho JP que quer. perfil? Vem sentado, vem sentando, vem vem. Se acabou o amor. Precisa ter na sacanagem. Explodiu, bebê?